La Comissió Europea acaba d'elaborar un document en què en el debat al futur i la principal conclusió és que el cost de produir-les és superior al seu valor real. De fet, Brussel·les calcula que els països de la zona euro ja han perdut fins a 1.400 milions per aquest motiu. És per això que l'informe, després de consultar els pros i les contres de mantenir-les, associacions empresarials i de consumidors, tresoreries, cases de la moneda i bancs centrals, estableix quatre escenaris. Però en tres d'aquests planteja canvis profuns respecte a la composició actual dels moneders de la zona euro. La primera proposta és mantenir l'estat quo de les monedes d'un i dos cèntims, però la segona ja aposta per abarratir-ne la, la fabricació, ja sigui canviant el material, incrementant l'eficiència del procés de producció o combinant les dues mesures. Els dos escenaris restants parlen de l'eliminació de les monedes més petites, <clears throat> tot i que en calendaris diferents. En primer lloc, la Comissió suggereix la retirada ràpida d'aquestes peces, cosa que implicaria la paralització de la seva fabricació i la posterior retirada a través del sistema financer. Alhora entrarien en vigor normes d'obligat compliment per a l'arrodoniment del primer, des del primer dia que comencés el període de la retirada, després del qual les monedes deixarien de ser monedes de curs legal, explica aquest informe. Finalment, l'estudi planteja que les peces d'un i dos cèntims desapareguts de manera gradual. Per aconseguir-ho, es deixarien emetre i s'aplicarien també normes d'arrodoniment, encara que les peces podrien continuar sent utilitzades, només per al pagament de la suma final arrodonida. El debat es traslladarà ara als estats membres per veure si hi haurà una clara preferència en la qual es pugui basar una proposta legislativa. Des de l'entrada en circulació de la moneda única s'han emès més de 45.800 milions de monedes d'un i dos cèntims. Avui representen la meitat de les peces en circulació. Segons la Unió Europea, presenten una alta taxa de pèrdua perquè molta gent pensa que no tenen valor i pocs cops la fan servir a l'hora de pagar.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 L'obra són uns ninots que l'autor integra en una col·lecció anomenada Afers Domèstics. Benjamín Aguilar, Afers Domèstics, és una col·lecció de gags composats per un text i una imatge creada a partir dels objectes quotidians que tinc a mà. La meva condició de pare fa que tinguin un protagonisme destacat de les joguines del meu fill, especialment aquestes bèsties en miniatura de plàstic. Va néixer per accident i no sé fins quan durarà, com gairebé tot a la vida, segons ens comentava el mateix Ben Aguilar, guanyador del concurs de poesia visual. I ara parlem d'un altre premi, perquè Ocupar una tribuna ha estat el projecte guanyador de la cinquena edició de la beca convocada per Can Xalan de Mataró i la Fundació Sunyol. La Fundació Sunyol us ofereix fins aquest dissabte la possibilitat de veure Ocupar una tribuna, projecte guanyador de la cinquena edició 2012 de la beca convocada per al Centre de Creació Can Xalan de Mataró i la Fundació Sunyol, destinada a la producció i exposició d'un projecte de vídeo que en aquest cas tracta sobre el canòdrom Meridiana, situat al districte de Sant Andreu Andreu. És doncs un treball videogràfic que documenta l'acció organitzada per Luz Broto el passat 1 de desembre del 2012 a l'antic canòdrom meridiana d'aquí, de, dels nostres barris. Unes 300 persones convocades amb la col·laboració d'entitats i associacions del barri del Congrés i zones veïnes van omplir la tribuna d'aquest espai tancat i en desús des del 2006. L'acció proposava reviure una situació del passat tornar al canòdrom al seu ús com a lloc de trobada i així posar de manifest la disfuncionalitat de la graderia i de l'edifici, tant social com arquitectònica, en el seu context actual. Un espai públic tancat al públic va ser ocupat una heterogènia multitud mobilitzada per la història recent d'aquest edifici. I ara anem ja directament cap a la plana cultural perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero us ofereix una activitat per als més joves. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 7, us eh? ofereix avui, a partir de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, un taller d'assessorament dins del cicle T'interessa. Vine i fes la teva inscripció. L'espai multimèdia de la biblioteca estarà obert per joves que necessitin ajuda i assessorament per fer la preinscripció de l'any vinent. Imprescindible portar DNI o passaport. A càrrec de Punt d'Informació Juvenil Garcilaso, el lloc serà l'espai multimèdia de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. I no deixem la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè avui us ofereix l'activitat per als més petits Laticuentos. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 7, ja us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Gibras a escena de lletra petita el conte Laticuentos? Doncs Elena Walsh, Ana Maria Machado, José Martí, Aquiles Nazoas, espectacle de contes i cançons per descobrir la riquesa de la literatura infantil llatinoamericana. A càrrec de Rubén Martínez i a la sala infantil de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Més coses a comentar-vos, doncs parlem ara d'un llibre, perquè avui es presentarà el llibre L'escena constituyente, teoria i pràctica del teatro político, de César de Vicente. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrada Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 20.30 la presentació del llibre L'escena constituyente, teoria i pràctica del teatre polític de César de Vicente. Doncs hem de dir que aquest llibre estudia els fonaments del teatre polític com a sistema de treball teatral que produeix idees, imatges i representacions socials relatives a les estructures i dinàmiques de poder. Fins al segle XX, el teatre no va incorporar els elements necessaris per a l'elaboració d'un discurs teòric, concepte, programa, problemàtica i metodologia per al teatre sobre allò polític, els processos antagonistes. Amb el llibre El Teatro Político 1929 de Piscator es va produir una revolució estètica que va venir acompanyada d'una transformació radical amb els intents d'establir per part de Brecht una dramatúrgia no assistotèlica, dialèctica i crítica aquesta manera d'entendre i practicar el teatre es va anar enriquint amb les aportacions de Peter Weiss, el responsable del teatre Document, Augusto Boal, el teatre de l'oprimit, Anton Artaud, la tornada a una antropologia materialista, Heiner Müller, l'escena com a laboratori de la imaginació social, i de diversos col·lectius, el teatre de Pop. En el llibre en aquest que es presenta avui, doncs estudien els elements que formen el discurs del teatre polític tant a partir de la seva conceptualització teòrica com a través de la seva pràctica. L'entrada, doncs, és totalment gratuïta. I ara parlem de l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix la presentació del documental The Building of a Community. Demà dijous i dins del marc fest del Festival Barcelona Visual Sound es farà la presentació del tester documental The Building of a Community, Nova York i els moviments activistes a Lower East Side Manhattan. Doncs doncs parlem de l'estiu del 2012, dos documentalistes comencen la seva feina per Morus, eh, que és el Museum of Reclaimed Urban Space de Nova York City amb la fi de gravar unes càpsules que recullin la història dels moviments activistes al barri novaiorquès de l'Over East Side, tradicionalment un barri reivindicatiu i punt de trobada d'artistes, pensadors i intel·lectuals. El teaser exposa alguns dels, alguns dels processos de transformació social més relevats esdevingut en aquest particular barri de Nova York, resumint de forma esquemàtica les línies d'investigació que marquen el punt de sortida del futur documental. Això serà aquest dijous a les 19.30 a l'Espai Jove Garcilaso, que està al carrer Garcilaso, número 103. La presentació del teaser anirà a càrrec de Pablo Herrera, director del projecte, amb qui tindrem l'oportunitat de parlar avui i The Building of a Community és una producció de col·lectiu Piloto amb el suport d'Amorus, al el Museu of Reclaim Urban Space New York City. Últim apunt per acabar aquest primer repàs de notícies. Parlem dels drets humans del col·lectiu LGTB. Avancen o retrocedeixen? Demà dijous a les 8 del vespre, a la seu del districte, plaça Orfila número 1, es realitzarà la conferència Els drets humans LGTB. Avancen o retrocedeixen? Doncs tot això coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia i qui intervindrà Iñigo Lamarca Aracteco, defensor del poble basc, Montse Mota, de la Junta de la FLG, Rodrigo Araneda, president de CATI, i José Benito Eres, president del GAC amb qui tindrem l'oportunitat de poder parlar en aquest programa en el dia d'avui. També dir-vos que es penjarà la bandera al balcó del districte de l'Arc de Sant Martí representatiu dels drets humans i de l'LGTB, és a dir, lesbianes, gais, transexuals i bisexuals. D'aquests temes en parlarem avui. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. No et puc donar res fora de mort, baby i que mest ting på bredden mi Baby, kisapsi, ben mirat un trobarem. Tot això que busquem i fins la felicitat trau. Com m'agrada de mirar-te així, baby, més que un munt de joies de platí, baby. észlemmel a szarkéteskét gül Oh baby, nagy pop dönerez főre de ma that book, do for rest more Baby, Is del que més tinc pobre de mi. Baby, qui sap si ben mirat ho trobarem. Tot això que busquem i fins la felicitat. Brau, com m'agrada de mirar-te així. Baby, que mundo de joias de platí. Baby, és la mala sort que t'has caigut. Oh, baby, no et puc donar res, no et puc donar res, no et puc donar res, fora d'amor.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 Tenim a l'altra banda del fil telefònic el, el director de la nau Ivanov, el senyor David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns qui és el César de Vicente perquè eh, aquí tenim molta, molt text que ens parla d'ell, no? Mm, què és el que podem dir d'ell? Doncs, bueno, ell és un doctor de filologia de, de Madrid i ha fet un llibre que és l'escena constituyente, la teoria i pràctica del teatre polític. uh -huh. I, i bueno, avui el presenten aquí, després d'haver-ho presentat allà a Madrid, doncs avui el presenten aquí a Barcelona, aquí a la Nau Uh -huh. O sigui que tindrem l'oportunitat de poder parlar amb el mateix autor. Sí, la idea és que primer fem una petita presentació i després fem acabem un petit debat on el públic podrà fer les seves preguntes. Uh -huh. I aquest llibre, què és el que ens aporta? Bueno, el llibre el que vol aportar una mica és un recull de, lo que és el teatre polític, no? El teatre polític va marcar un canvi històric i, bueno, una mica el que recullem aquest llibre és el, els motius d'aquest canvi i el que ha significat a, a nivell de, de, les arts escèniques, no? uh -huh. hi ha hagut diversos moviments al llarg dels segles i aquel, el, que el teatre polític també va marcar un, un punt d'inflexió. O sigui, és una manera, un sistema de, de treball de, del teatre, no? Sí, Exacte, és una, un sistema on, bueno, on a finals del segle XX es pot incorporar doncs, elements per a l'elaboració d'un discurs més teòric. No? Uh mhm, -huh. Molt bé. Doncs el llibre es presentarà aquesta tarda... A, eh, a les 8 i mitja. A partir de dos quarts de... Molt ah, bé. Uh mhm. -huh. I a més demà doncs, teniu una cosa força important com és eh, un, la representació d'un documental sobre Can Batlló. Sí, sí, seguim una setmana reivindicativa, no? És una setmana, uh mhm. -huh. juntament amb el 15M, doncs també ve nosaltres volem aportar el nostre petit granet de sorra en aquest canvi polític i de sistema i demà fem una presentació d'un documental que està rodant per Barcelona ja fa uns mesos i demà arriba aquí a Anna Ivanov que és, es diu Com un gegant invisible, Can Balló i les ciutats imaginàries. I una mica és una mirada crítica sobre tota aquesta transformació que està patint Barcelona eh, a nivell urbanístic i a nivell de, de macroinstal·lacions, una mica oblidant aquest eh, passat o els veïns més propers també, no? Uh mhm. -huh. Perquè ten, el Can Balló té molt a veure amb la reivindicació social, no? Sí, clar, clar, o sigui, nosaltres eh, amb una part, diguéssim, ens sentim vinculats a Can Balló d'alguna forma, no? O sigui, la Nova Nov també es va recuperar des de l'iniciativa, mm. iniciativa, diguéssim, privada o, o de barri per poder convertir-la en el que és avui dia, Uh -huh. I una mica la gent de Cabanlló pues, també és de la part més veïnal, és de la lluita més de, de, del barri, també està intentant reivindicar l'espai per poder tirar endavant els seus projectes. Uh -huh. I això de la invisibilitat del, del gegant, mm, a què fa referència? Bueno, ja, jo crec que una mica fa referència a aquests grans edificis que ens construeixen ara a Barcelona. No? Vull dir, ara uh -huh. jo penso que Barcelona ha arribat a un punt que ja no pot créixer, diguéssim, cap, a, cap als costats. No? Tenim els rius a banda i banda, el mm. mar a un costat i la muntanya a l'altre, i eh, hem de créixer cap a dalt, no? I també estem perdent una miqueta aquesta gràcia d'aquesta ciutat mediterrània d'un perfil més baixet i més, més proper. Uh mm-hmm. -huh. Perquè aquella gent que no ho sàpiga em dedica que Can Batlló també va ser un recinte fabril on es va construir doncs, diferents barris de, que, que ara formen part de Barcelona. No? Sí, tota a part de, de Sants, de Bordeta, doncs eh, Can Batlló era un punt molt important no? de, de, de la gent i de moviment. Uh -huh. D'acord. Doncs, en tot cas, estarem pendents d'aquestes dues activitats. Avui la presentació del llibre L'escena constituyente, teoria i pràctica del teatro político de César de Vicente. Uh -huh. I després, demà, doncs, aquesta, aquest Com un gegant invisible, Can Batlló i les ciutats imaginàries, que també es, es presentarà aquí a, a la nau Ivanov. Correcte. I com sempre, doncs, la setmana que ve ja tornem amb el teatre, demà tenim jam session també, de, de jazz, vull dir, una miqueta seguim amb les activitats de, del dia a dia, com sempre. Molt bé, doncs també anirem comentant aquí quines són la, les activitats que poden gaudir els veïns i veïnes que s'acostin per la nau i Ivanov. Molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies a David i en una altra ocasió doncs tornem a connectar. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer difusió sempre. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, doncs ja ho sabeu, avui es presenta aquest llibre que té a veure molt amb el, amb el teatre polític, amb, la teat amb aquest sistema de treball teatral que el que vol és produir imatges, representacions socials relatives a les estructures i dinàmiques de, de poder i també, eh, tal com ens comentava el director de la Nau Ivanov, el David Marín, doncs aquesta, aquesta eh, representació aquesta producció que realitzarà demà es diu Com un gegant invisible, Can Batlló i les ciutats imaginàries i tal i com hem dit, el Can Batlló doncs, va ser un recinte febril igual que ho va ser doncs, la, la Fabra i Coats, <clears throat> la Fabra i Coats que tenim aquí a, a Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una nova pausa, tornem aquí i amb més informació. Fins ara. la vida val l'instant de l'estel fugaç. El món fa mal si torbes el pas. Estreny ben fort aquesta mà que et du i la mort fugir de tu.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 Eh, per parlar-ne doncs, tenim el director del projecte, el senyor mm, Pablo Herrera, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs si ens podrà explicar en què consisteix aquest eh, teaser documental de Building of Community. Eh, bueno, esto es un proyecto que surge el año pasado, en el verano de 2012, Ah. Eh, en donde con nuestra organización Colectivo Pilotos, que, bueno, nos dedicamos a hacer producción de, eventos culturales y, productos cinematográficos, eh, nos encargaron eh, un poco recoger la historia de esto, de todos los movimientos activistas en, todo lo que es la zona del Lower East Side, que es la parte sur de Manhattan. Ah. Y la idea es, era recoger todo el material este para un museo que se llama Museum of eh, Urban Space, que sería algo así como la traducción en español, eh, Museo de los Espacios Urbanos Reivindicados, eh, que es justamente un museo, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica un poco a reivindicar todos los espacios que, digamos, los movimientos sociales han podido de alguna forma recuperar, ¿no? que pertenecían a la administración de alguna manera y que la administración en el proceso de un poco de, lo que se dice en inglés gentrification, que sería como el aburrezamiento del barrio, eh, que harían, bueno, pues limpiar toda esa zona, ¿no? Era una zona como muy conflictiva, sobre todo en los años 70, en los años 60 y 70, ah. y pues de ahí surgieron muchos movimientos activistas muy importantes y reconocidos ahora a, a nivel mundial, porque han participado muchos artistas, etcétera, y entonces surge el producto como un encargo, en principio, de eh, un poco recuperar toda esta historia, ¿no? Para hacer unos mapas interactivos que sirvan a ser utilizados en el museo. Y, bueno, tenemos que decir que ah, es un este barrio es un punto punto de artistas pensadores intelectuales, intelectuales, no? Así, exactamente, exactamente. Por ejemplo, en, en, el centro de lo que es el Lower East Side eh, que ahora se llama East Village, porque justamente dentro de este proceso de gentrification lo que quiso hacer un poco el, el ayuntamiento de, Nueva York, que en aquellos momentos estaba como alcalde eh, de Giuliani, ah. lo que fue como muy este, un alcalde muy bueno, muy controvertido porque eh, Nueva York en los años 60 y 70 era, era tenía barrios que eran muy violentos, muy degradados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Giuliani lo que quería hacer era digamos un poco vaciar todo esto, todos los lotes que eran la propiedad del ayuntamiento, en donde, por ejemplo, los vecinos recuperaban porque eran lotes eh, eh, pues deshabitados, en donde, por ejemplo, corría mucha droga, venta de droga, mucha violencia, etcétera. Entonces, los vecinos, por iniciativa propia, recuperaban estos terrenos y hacían lo que se llaman los community gardens, ¿no? que son aquí un poco lo que serían los huertos urbanos, para hacer un paralelismo. Y, entonces, bueno, ahí hubo mucho enfrentamiento con la administración porque lo que quería hacer Giuliani era vender todos estos terrenos y hacer propiedades, ¿no? Y hacer propiedades de alto coste. O sea, teniendo en cuenta que en esa época Lower era un barrio eh, de muy bajo coste, ¿no? O sea, para vivir. Y entonces todos estos movimientos lo que hicieron un poco fue poner el contrapeso a lo que la administración quería hacer. Un poco también lo que pasó aquí eh, a principios de los 2000 con toda la parte del Pueblo Nuevo, ¿no? Es decir, ah, este proceso de, digamos, de recuperación del barrio, pero que a la vez muchas veces las administraciones olvidan esta parte, digamos, sobre todo la parte histórica y sobre todo también las verdaderas necesidades de los vecinos, ¿no? Es decir, recuperar un entorno no significa movilizar a la gente y traer gente, digamos, de, mayor caché, sino que significa, evidentemente, prestar atención a las necesidades de, esos barrios, ¿no? O sea, la, intención de Giuliani era continuar desplazando a esta gente más allá del, del East River, es decir, que se moviesen hacia Brooklyn o hacia otras zonas más periféricas, ¿no? O sea que lo que podremos ver mañana es este teaser documental. Sí, exactamente. Eh, nosotros estuvimos dos meses trabajando el verano pasado en Nueva York y ahora volvemos a hacer el, documental en sí. Y bueno, en esos, en esos dos meses lo que nos dio tiempo fue un poco abrir las líneas de investigación, centrando específicamente donde estaban, que eran por un lado los, los lo que eran los, todos los ocupas, es decir, los escuates, o los que ocupaban los edificios, los rehabilitaban y hacían centros culturales, es decir, lo que la administración no daba. Tenemos que tener en cuenta que también Estados Unidos tiene un sistema muy distinto, no es para nada un sistema sentencialista como es aquí el europeo, ¿no? Aquel ayuntamiento, digamos, responde mucho, eh, a lo mejor no en la medida que nosotros quisiésemos, pero sí que, escucha al menos de alguna forma eh, o asiste de alguna forma a los vecinos, ¿no? Allí es, una cosa completamente distinta, es decir, eh, por eso también los movimientos activistas probablemente sean más activos que aquí, ¿no? Es decir, mm. no, es una cultura sintesialista para nada y la gente tampoco espera que el Estado les dé. Es decir, si ellos no van y hacen el community garden o ocupan un edificio y hacen un centro cultural, eh, es muy difícil que la administración se lo dé. Ahora la cosa ha cambiado un poco, desde que está Bloomberg ha cambiado un poco y hay algunos, algunos políticos y así a nivel de regidores que sí se preocupan más, por ejemplo, por reivindicar estos espacios urbanos que la gente ha tomado Ah. y ha recuperado, pero en su momento, hace 20, 30 años, era, era, una, bueno, era muy difícil, ¿no? Ha cambiado, en los últimos 20, 30 mm. años ha cambiado muchísimo. Y dentro de todos estos movimientos activistas, por ejemplo, dentro de, de, Lower East Side había varios edificios ocupados en donde, por ejemplo, vivieron grandes artistas como Lou Reed, y Pop, eh, eh Patti Smith, que eran gente que estaban implicados mm. plenamente en estos movimientos sociales, ¿no? Y gracias a ellos también porque estos movimientos sociales tenían como más repercusión y, también la administración pues les hacía más caso, ¿no? Muy bien. Porque este eh, teaser documental se enmarca dentro del que es el Festival Barcelona Visual Sound. Exactamente, exactamente. Y lo hacemos dentro del espacio de Garcilaso que eh, llevamos la parte documental. Entonces la semana pasada ya hemos hecho actividades relacionadas con el con el documental, hemos proyectado los 14 documentales que, iban a concurso y para terminar el, festival en Garcilaso lo que hacemos es la presentación de este teaser, esperamos que a partir del mes de octubre podamos empezar con el documental y, bueno, pues eh, que, en un periodo de tiempo de 8 o 9 meses puede estar acabado ya lo que es el documental en sí. O sea, que se trata, es el documental, una producción del colectivo piloto, que también conocemos bastante desde aquí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Ahora estamos, hace, desde hace dos años, estamos trabajando en Nueva York también, porque hay gente de nuestra organización que está en Nueva York, ah. y porque <clears throat> también lo que estamos buscando especialmente, <clears throat> perdón, lo que estamos buscando a partir de, este año también es asentar más las bases en Nueva York para trabajar más con organizaciones eh, con ah. non profit organizations, que se llaman las organizaciones sin ánimo de lucro, en la ciudad de Nueva York, eh, o sea, y todo lo que sea la red de museos y espacios culturales, centros cívicos, etcétera, ah. para poder un poco también, este, bueno, creo que eh, son, son dos ciudades que tienen bastantes puntos en común, ah. habiendo gente por ambos lados, lo que nosotros queremos también es eh, poder un poco hacer lo que hacemos aquí, allí y a la inversa, ¿no? Lo que no sé es si el colectivo piloto continúa trabajando en el espacio Garcilaso, ¿no? Sí, continuamos trabajando en el Espíritu Garcilaso y continuaremos trabajando en la medida posible. Yo en, una temporada me voy a mover a Nueva York, bueno, por, por, temas de trabajo y, y voy viniendo, pero sí que continuamos trabajando. De hecho, mi idea es un poco reforzar esta, esta eh, sobre todo porque también ahora la administración sí como que tiene esta intención, por ejemplo, de un poco potenciar las relaciones entre Estados Unidos y, bueno, entre algunas ciudades de Estados Unidos y Barcelona fundamentalmente. A nosotros nos interesa básicamente eh, lo de Barcelona-Nueva York, hacer como esta especie de paradigma que ya de alguna forma creo que con este proyecto un poco lo estamos haciendo, ¿no? que, que, ah. responde a unas bases comunes, es decir, nosotros hacemos proyectos para fomentar los valores sociales y este tipo de cosas, entonces por lo tanto también trabajar con organizaciones de allí que tengan estos mismos objetivos, ¿no? De alguna manera, en este mundo tan globalizado, digamos que a pesar de que estar, de, estar lejos, eh, cuando hay una base común, bueno, pues de los que son temas de, activismo y este tipo de cosas, eh, vale la pena potenciarlo, ¿no? De hecho, estos días, ah, según leíamos en los medios de comunicación, ah, el alcalde se encuentra allí, ¿no? En Nueva York. Exactamente, exactamente, sí, porque la intención es justamente esta, la de potenciar, bueno, en, varias líneas, ¿no? Y uno de los... Hay un par de líneas que a nosotros en nuestra organización fundamentalmente nos interesa, que son la parte eh, cultural y la parte educativa. Entonces nosotros también trabajaremos eh, vamos a trabajar en el MoMA, vamos a trabajar en el, eh, Museo de, la Imagen de Queens, también haciendo taller y este tipo de cosas, es decir, manteniendo la línea de lo que de lo que es el trabajo, por ejemplo, educativo con adolescentes, etcétera, y de alguna forma también intentar implicar a la gente que está aquí, por ejemplo, con un proyecto que hicimos hace un par de años para Save the Children, que era un poco a través de esta videocorrespondencia, por ejemplo, y estas cosas para que intercambiar un poco de experiencias y también, ¿por qué no?, que sirva aunque mal no sea, para que para que aquí, por ejemplo, y allí se practiquen ambas lenguas, ¿no? El catalán, el, español, el inglés, etcétera. De hecho, aquí en, La Sagrera ha habido la posibilidad de, que el colectivo piloto pudiera contar con bastantes jóvenes, con, eh, ejercer la, educación, ¿no? En ese, Exactamente. sentido. Exactamente, fundamentalmente eso. Lo que a nosotros nos interesa trabajar en líneas, en líneas educativas, no tanto que sean para un hecho de distracción de los chicos, sino ah. intentar, lo que siempre intentamos un poco generar lo que nos pasó con el producto de, de Quedén, por ejemplo, que con la que ah, hicimos, eh, que estos chicos al terminar el proyecto lo que hicieron ellos por su cuenta fue un poco montar una productora, ¿no? Digamos, entre ah. porque bueno, son muy jovencitos, tienen 17, 18 años, pero su idea es esa, ¿no? Entonces nosotros, claro que es un proyecto que nos demoró dos años para, con un grupo determinado de gente, pero lo que yo siempre digo es que está bien, si no podemos llegar a, todo el mundo que quisiéramos llegar, eh, sí que con nuestro objetivo muchas veces es formar líderes, ¿no? Es decir, agarrar un grupo de chicos <clears throat> y bueno, que estos chicos se formen bien o de la mejor manera que se pueda y que a partir de ahí ellos tengan la iniciativa para tirar a otro grupo de chicos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo, bueno, el, trabajo educativo, como sabrá, es un trabajo que un trabajo de hormiga y hay que ir haciéndolo muy a poco. Y, bueno, es en esta línea en la que nos interesa continuar trabajando. ¿no? Y un trabajo que, según hemos podido ver aquí en, en el Espacio Jova Garcilaso, pues estáis realizando bastante bien. Ah, muchas gracias. Pues eh, invitamos a nuestros oyentes, demà dijous, dins el marc del Festival Barcelona Visual Sound, es farà la presentació d'aquest teaser documental, The Building of a Community, i doncs serà presentat per, el, per vostè mateix, pel senyor Pablo Herrero, director d'aquest projecte. Mhm. Molt bé, doncs esperem que demà passi molta gent per aquí, per l'Espai Jove Garcilaso, per poder gaudir d'aquesta experiència. No? Vale, muchísimas gracias por el, bueno, por el espacio, como siempre nos dais, por, bueno, por poder contar las cosas que hacemos. No, gracias a vosotros por el trabajo que realizáis también. <laughs> Venga, muchas gràcies, Jordi. Vinga, adiós, muy bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, tal i com us dèiem, tant com ens explicava ara mateix el Pablo Herrera, director d'aquest projecte, mm, doncs hem de dir que és una producció que realitza amb el suport de Morus. Morus és el Museu of Reclaim Urban Space, és a dir, el Museu de, eh, de Reclamació, de Transformació Social d'aquest espai de, de la ciutat de, de Nova York. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè el que volem fer ara mateix és parlar amb una persona que té molt, molt a veure amb aquesta emissora també, perquè en el seu temps eh, va tenir l'oportunitat de fer un programa que tenia molt d'èxit. Eh, de fet, els divendres era el programa que tothom escoltava aquí als nostres barris i estem parlant doncs del de, col·lectiu... Mm, això, eh, els Uh, ara t'ho dic, uh, el col·lectiu de gais lesbianes amics gais d'aquí de, de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem, vinga, fins ara. que gasons. Tens el cor sense complicacions, nina de cera i de cançó. Per mi no ets millor que tantes nines com hi ha al saló. Et prens la vida com un bombó, nina de cera i de cançó. per escoltar. Fora teu ballen i riuen les nines de cartró. Mentre tu cantes sense il·lusió ni nada de cera i de cançó. Elles per molt poc sospiren per un sí, per un no. Elles s'estimen, però de debò ni nada de cera i de cançó són miralls i en ells tothom hi pot mirar. Milius trencada en mil cristalls i en cent mil veus per escoltar. Sol en tu potser sospires i et preguntes què són. Tantes i tantes cançons d'amor, nina de cera i de cançó. Què és per tu l'amor que sota els capells.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 Molt bé, doncs tal i com us dèiem fa un moment, volem parlar del col·lectiu LGTB perquè eh, doncs el, aquest, precisament aquest dijous es realitza una conferència, una xerrada que porta per nom Els drets humans LGTB avancen o retrocedeixen. I volem parlar amb una persona que coneixem molt bé en aquesta casa, com és el president del GAC, el senyor José Benito Eres. Molt bon dia. Bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi, com anem? Molt, molt, molt agraït i moltes ganes de parlar amb tu perquè fa temps doncs, que no, no parlàvem amb, amb, amb tu i, evidentment, doncs, eh, és un motiu aquest el que es realitzarà demà dijous a les 8 del vespre a la seu del districte doncs, aquesta conferència que pot ser molt important, no? Jo penso que sí, perquè es realitza a motiu del Dia Internacional de l'Homofòbia, que mm. és contra l'homofòbia, que és de, eh, passat demà, 17 de març, però per motius de llena del síndic de Greuges del poble basc, mm. ha, de ser, ha de ser demà, i jo crec que és un moment per reflexionar si realment els drets humans LGTB avancen o retrocedeixen. Mm Una bona pregunta. I com a president d'aquests del, del GAC, eh, tu què diries? Avancen, retrocedeixen o com, com estem? Mira, jo penso que avui en dia que encara estem una, en una situació molt difícil perquè la gent en la llei del matrimoni i adopció es pensa que tenim tot aconseguit, però baix el meu punt de vista jo crec que hauria encara que fer més, per, per exemple, em refereixo en el bullying Mm. eh, en les escoles, el que, el que es refereix eh, al moviment laboral, per dir algunes coses, mm. o la discriminació a les, a les persones, la xerofòbia, les, la discriminació a les persones seropositives, o si en Sair Masium, nosaltres vam fer aquest any el nostre concurs de fotografia, i va haver tres fotografies en què dos nois que s'estaven petonejant mm. van tatxar en una creu els dos nois, en l'altra van posar la paraula maricón, i jo mm. crec que, aunque que sigui una, gamberrada, una gamberrada no deixa de ser una gamberrada homòfoba. Uh mm. -huh. I doncs jo crec que si em queda per fer, i bueno, i a vegades jo crec que el, en general la gent pensa que està tot aconseguit i no és així com ja he dit al principi. Clar, així, així tenim la societat que tenim, no? O sigui que ens, no ens respectem entre nosaltres malament. <laughs> Exactament, eh, perquè aquí, bueno, tot el que són minories, doncs eh, hi ha discriminació, discriminació a les persones pel, color de la pell, discriminació per ser d'altre país, o que és la, la xenofòbia, i ah. ja si, o per les malalties o per que sigui, sempre estem el mateix i és tan vell com la pròpia humanitat. Uh -huh. I aquesta conferència comptarem amb l'Iñigo Lamarca, que és ara Arteco. Exactament, i també bueno, seria important remarcar eh, eh, la, la presència de, del Miguel Ángel García, sí. que és de la Fiscalia Provincial, que és de los serveis de delit d'odi i discriminació, i, i, i discriminació, diguem que és el coordinador contra l'homofòbia, el fiscal contra l'homofòbia a la nostra ciutat, i és una persona que jo crec que també és molt interessant escoltar-la, i mm. també participarà, bueno, el regidor no estarà perquè està de, está de viaje por, ah. por temas de la regidoría, estará Limbal González, que es el conseller tècnic del districte de Sant Andreu, i el Josep Vila, que també pot ser molt important la seva intervenció perquè és conseller de cooperació i solidaritat del districte, perquè no podem oblidar que en molts països encara es mata la gent o es fica molts anys a, a presó o aquestes coses que passen, no? Uh -huh. I a part tancar l'acte estarà el director de civils de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Javier Cubells. Molt bé. O sigui, hi ha, hi ha les entitats que participen, que participa a CAT que també aquí, és aquí del nostre barri, uh -huh. que, com el Rodi Guaraneda, i Montse Mota, que és la secretària de Famílies de Lesbianes i Gais, que també són motiu de, parlant, parlant de, de discriminació, són motiu de discriminació discriminació també moltes vegades les famílies, dos nois o dos noies que tenen adoptar, els fills, no? Uh mhm. -huh. Sí, perquè aquesta és una de les problemàtiques que, avui, que vivim avui dia, no? Les, les famílies homo, homoparentals. Exactament, perquè els fills pues, eh, passen diverses coses, però van uh -huh. al mm. col·legi i moltes vegades doncs, els seus companys i per tot el que està passant, mm. en què es va retirar l'educació per la ciutadania, eh, eh, els nois, eh, els companys de col·legi, es fiquen en els nois perquè li diuen que no pot ser possible que tenen dos papàs i dos mamàs i jo crec que la, la responsabilitat està en els educadors i mm. moltes vegades tampoc saben com enfrentar se a aquests problemes. El mm. que parlava del bullying eh, eh, bullying escolar en els diferents aspectes. Mm. Sí, perquè és increïble que avui dia encara estiguem en aquesta situació, no? Hauria d'haver-hi una mica de més de permissivitat entre, tot, entre tots, no? Jo crec que sí, que, bueno, en l'any 2003, 2003 eh, mm. i que debería haver más eh, respeto, eh, el tema debería estar más assumit, i encara que estem molt modernitzats en, en, tecnolog en tecnologia, en idees, jo crec que estem com a mitad del segle XX. O mm. Ah. sigui, a malgrat de tots els avanços que s'han fet, que és innegable que s'han fet, però encara i això fa ah. falta més conscienciació de tota aquesta història. Molt bé, doncs llavors eh, convidem els nostres oients a que demà dijous a les 8 del vespre a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila, doncs que vagin a aquesta conferència els drets humans LGTB, avançant o retrocedeixen per saber doncs, com està en aquests moments aquest col·lectiu, no? y a més a, a afegir que aquest és cosa de tots, eh? que no és mm. cosa sí. solament del col·lectiu i mm. que contribuïa a fer una, so una societat molt més democràtica, oberta i normalment qui discrimina no discrimina sol a nosaltres, discrimina a molta més gent perquè sea molt cas, mm. perquè siga molt prim, etc sí. etc. i jo crec que és convenient que la gent assisteix a aquesta conferència, que a més a més jo crec que serà entreteguda i molt i, i molt interessant. Molt bé. Doncs et passo la meva companya Marta, que tinc aquí, perquè també vol fer alguna pregunta. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Eh, mira, mm, tu penses que hem avançat bastant, val? i que el problema eh, jo, jo crec que ve de, de l'educació. Tu no creus que d'aquí uns anys ja no ens trobarem amb aquest problema? Mira, jo comparo aquest problema amb el problema de la, de la dona, no? perquè encara les dones, o sigui, ja van començar la seva lluita en el dret al vot a, a, en, el, en el segle XIX i encara esteu, eh, o sigui, no seu totalment igual que els homes, però quasi, quasi, quasi. I jo crec que ara eh, ja hem aconseguit el que són els drets legals, y doncs, eh, o sea, tenim que alcanzar la, la igualdad legal y ahora eh, eh, la igualdad social y, i en aquest tema estén en, en alcanzar la, la, la, igualdad social y yo creo que pot és una lluita llarga i jo crec que va ser el meu punt de vista per ser totalment igual si no li importa eh, en l'orientació sexual o la identitat de gènere en la gent han de passar bastants anys no uh no te puedo decir cuántos, 30, no ho sé, però que, que tardarà. Uh -huh. D'acord, doncs José Benito Eres, eh, president del GAC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa avui. Hem de dir que després de l'acte es penjarà la bandera de l'Arc de Sant Martí, la qual cosa doncs, és important per veure doncs, com avança el, el col·lectiu LGTB, no? Sí, és l'únic districte de Barcelona en què que se, en el que se fa, no? ja porten cinc anys fent-lo, set uh mhm. -huh. anys fent aquest, aquesta celebració i cinc penjant la bandera i és molt important que el nostre mhm. districte uh -huh. doncs, tingui penjada que un dia a l'any sigui el nostre, el mhm. nostre uh -huh. dia. I que, jo no és, que és important. I que no es perdin sobretot la intervenció del defensor del poble basc, l'Iñigo Lamarca, que també doncs, ens podrà dir coses sobre, sobre aquest tema, no? que una vegada també ja lo van entrevistar aquí en la ràdio, sí. via telefònica, o sigui que és un bon amic del barri de Sant Andreu. Uh mhm. -huh. Doncs a veure si tornem a organitzar algun programa d'aquells que, que fèiem aquí, que van tindre doncs, tanta tan, tanta positivi, tan positius com eren, no? Sí, jo crec que sí, que que es necessari, és necessari continuar conscienciant a la gent, donant-li a, a conèixer les nostres notícies, i jo crec que aquell programa Som com som, doncs, mm. bueno, ho intentaven, no eren locutors professionals, però eh, jo crec que almenys les notícies i moltes entrevistes que van fer ahir durant tres anys. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, José Benito, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a la Marta i a tu, Jordi. Vinga, ens retrobem en un altre moment. Adéu. Vinga, adéu. adéu. Molt bé, doncs ens queden mm, pràcticament pocs minuts ja per acabar el nostre programa d'avui. Recte final del programa, ens anem cap a la nostra habitual agenda per conèixer algunes de les activitats que hi han organitzades als nostres barris. Molt bé, doncs això, agafeu llapis i paper perquè continuen les activitats de la Festa Major de Navas. Aquestes són les activitats previstes per avui a la Festa Major del barri de Navas. A les 18 hores, al lloc, escenari Josep Estivill, l'actuació de l'esplai L'Espiga del Congrés. És un espectacle musical dirigit per la senyora Conxita Comas. I a partir de les 9 de la nit, a la parròquia de Sant Joan Bosco, gran actuació de l'Orfeó La Lira de Sant Andreu, dirigida pel senyor Carles Grèvol i Cervera. Més coses a comentar-vos. Doncs ens n'anem ara cap a... Mm, mm. Si ho, trobem, si ho trobem, us ho comentem tot seguit. Sí, vinga, ho tenim aquí eh, dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dijous l'acte de constitució de parelles lingüístiques. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix aquest dijous a les 7 de la tarda l'acte de constitució de parelles lingüístiques. La delegació de Sant Andreu del Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona organitza aquest acte de constitució de parelles lingüístiques. Això s'ha càrrec del Consorci de Normalització per la Llengua. El lloc serà la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i a la l'aforament és limitat. I demà parlarem d'un gran, jo diria que un dels millors eh, pintors o intèrprets que tenim als nostres barris, perquè es, demà retrà un concert d'homenatge a Joaquim Malats. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'oferirà demà dijous a les 7 de la tarda un concert d'homenatge a Joaquim Malalls, 1872-1912. Eh, la presentació anirà a càrrec del Departament de Piano del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, l'entorn de Joaquim Malats, el seu poble Sant Andreu, el seu carrer i les, les principals característiques de la seva obra. Es tocaran obres representatives de Joaquim Malats interpretades per l'alumnat del Departament de Piano del CMMB. Exacte, del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un acte organitzat per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu en què col·labora el Centre Cultural Can Fabra i el Conservatori, tal com dèiem, Municipal de Música de Barcelona. I ara parlem de l'espai Josep Bota, que us ofereix l'exposició Josep Verdaguer Pintor 1923-2008. L'acte d'inauguració es farà demà dijous a les 19.30 a l'espai Josep Bota de la Fabra i Quats. Al decurs de la inauguració es llegiran, es llegiran uns, uns poemes del pintor andreuenc en la col·laboració Amics de Josep Verdaguer. Més coses a comentar-vos, ens n'anem cap al recinte de la Fabra i Coats que participa en una nova edició de la Nit dels Museus. La Nit dels Museus se celebrarà aquest dissabte i comptarà amb la incorporació de la Fabra i Coats al Centre d'Art Contemporani de Barcelona pel que fa a Sant Andreu. Els diferents museus participants obriran a les 7 de la tarda a, fins a la 1 de la matinada. Com sempre, l'entrada gratuïta. L'any passat, 126.000 persones van participar en una iniciativa que vol apropar el patrimoni barceloní i del país als ciutadans. I també hem de dir-vos que la Nau Ivanov us ofereix l'exposició Protèsic de Cristina Rasso. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 19 de maig dins de l'espai 30 una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia durant un any es fa reflectir en el blog diarioprotésico.blogspot.com.es. En aquesta mostra doncs, el que veiem és una expressió més íntima dels dies viscuts. Qui és Cristina Rasso? Doncs és fotògrafa sagrarenca. Es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la Universitat Politècnica i treballa com a freelance en diferents àmbits. A hores d'ara du a terme el projecte Zoom Sagrera i és sotsdirectora de la mostra de curtmetratges Doctor Mavius. Doncs en, ens queden pràcticament uns 3 minuts i tancarem la barraqueta, així que eh, parlem ara de l'Ajuntament, que segueix el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2013-2014. Fins aquest divendres continua el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de, de l'Ajuntament de Barcelona per al proper curs 2013-14. El llistat dels infants admesos es farà públic el dia 7 de juny i la matrícula la podran portar la podran fer les famílies els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula. Doncs hem de dir que l'Ajuntament de Barcelona ofereix per al procés de preinscripció per al curs 2013-2014 un total de 7.900 places per a infants que tinguin entre 4 mesos i 3 anys d'edat a les escoles bressol municipal distribuïdes pels diferents districtes. Els impressos de preinscripció es podran recollir a les escoles bressols municipals, a les oficines d'atenció ciutadana, al punt d'atenció de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, de l'Ajuntament i també a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. La sol·licitud s'haurà de presentar a la documentació corresponent a l'escola Bressol o a la llar d'infants demanada en primer lloc, tot i que també es podrà registrar dins del termini previst a les oficines d'atenció ciutadana o a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. Només es podrà presentar una única sol·licitud. I molt important, les famílies podran preinscriure els seus fills o filles que com a mínim tinguin 16 setmanes d'edat al dia de l'inici de curs. Molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix és marxar, dir-vos dues coses, que tenim un número de telèfon, el 933456454 i que tenim un mail, informatius arroba rtb-migfm.com, a través dels quals doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres per si voleu fer-nos arribar algun dubte, queixa, suggeriment o fins i tot la vostra opinió. Donar les gràcies al Ricardo Malavé per la seva presència, també a la Marta Sanz i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.